حديث چل دويوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کس ماه رمضان را از روی ایمان و برای حاصل کردن اجر و پاداش روزه بگیرد گناهان گذشتش آمرزیده می شوند در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتان اسلام را آگاه می کند که ای مسلمانان هر یک ادام شما ماه مبارک رمضان را از روی ایمانتان روزه بگیرید نه از روی مردم نگد که این روزه خور است نه از روی ترس از کسی که از کرس می ترسید روزه بگیرید بلکه تنها برای ایمانتان و از روی ایمانتان برای حاصل کردن اجر و پاداش روزه بگیرید گناهان گذشتهتان آمرزیده می شود این وعده جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است پس ای مسلمانان محترم ماه مبارک رمضان را با جان و دل قبول کنید و این یک ماه بزرگ را با روزگیری سیپری کنید البته را صاحب جنت خواهید شد البته را گناهان شما را الله زلجلال خواهد بخشید پس ای مسلمانان محترم این فضل و بزرگی را از دوست مدیهید این ماه مبارک را از دست نداده صاحبی مغفرت خودتان را بگردانید این حدیث از کتاب صحیح بخاری